บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่เซตันตาควาตรเซตันตาควาตรขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง chiedere qualcosa chiedere qualcosa คุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ Mi può tagliare i capelli? Mi può tagliare i capelli? อย่าให้สั้นเกินไปนะครับ Non troppo corti, per favore. Non troppo corti, per favore. สั้นอีกนิดนะครับ Un po' più corti, per favore. Un po' più corti, per favore. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับ Può sviluppare le foto? Può sviluppare le foto? รูปอยู่ในซีดีครับ Le foto sono nel CD. Le foto sono nel CD. รูปอยู่ในกล้องครับ Le foto sono nella macchina fotografica. Le foto sono nella macchina fotografica. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับ Può aggiustare l'orologio? Può aggiustare l'orologio? กระจกแตก Il vetro è rotto. Il vetro è rotto. แบตเตอรี่หมด La batteria è scarica. La batteria è scarica. ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Può stirare la camicia? Può stirare la camicia? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Può pulire i pantaloni? Può pulire i pantaloni? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ Può aggiustare le scarpe? Può aggiustare le scarpe? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ Ha da accendere? Ha da accendere? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับ Ha dei fiammiferi o un accendino? Ha dei fiammiferi o un accendino? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมครับ Ha un portacenere? Ha un portacenere? คุณสูบซิก้าไหมครับ Fuma sigari? Fuma sigari? คุณสูบบุหรี่ไหมครับ Fuma sigarette? Fuma sigarette? คุณสูบไปป์ไหมครับ Fuma la pipa? Fuma la pipa?